Danieli esura ya 12 Amahereruka Omakiro galinya Mikaeli omumalaika mukuru omwemezi we yangaliawe alija alibao enaku estakabonekaga kwema abantu batonzirwe kyonka omubiyengo ebyo eyangaliawe lilihunga niko kugamba bona baliba bandikirwe omukitabo abafubangi balimbuka Omulyabo alimu abalibona oburura burungi obutaliyaga abandi babone enaku ezitagambwa ezeyira iliona abamagezi baliaka nkenya nyinyi abegesa banu okuba bagoruguki abo baliaka nkenya nyinyi eira neira kyonkaiwe Danieli bigambo ebi obibike nikitabu okiteo muuli kulemwa kugoba amaereruka abantu batali bake balitabuza kushobokerwa ebyo ebiribao aombonaba ndi babiri omo ayemereere rukunguru ruomwiga undijo ayemereere a rusigaire aombaza omumalaika yabaire ajwete kitani ayemereere omumwiga eiguru omurwerwerwe nti ebyo kutangaza ebi nibija kuwera nka omumalaika ajwete kitani oko ayemereere omumwiga eiguru omurwerwerwe aimukya emikono ye yombiri eiguru mpulira ayarayira najuliza ruwanga nyakumerera okwo biraba byakanya kagufi akemyaka ebiri nenusu yagamba uko oro iyangalia ruwanga lirirekera kugingizibwa niyo libandekerero yebitangaze ebi nkaulira kusha tinashobokeirwe aombaza nti mukama wange omwali rugwamuki ampolorati ogende ogende empororo teliwo kuika amaireruka bangi eshemeza bere bashemere geigeige kyonka ababiti marata maratalionomu alishobokerwa nawe abamagezi balishobokerwa kwema oro ebiyongo byokwokibwa bilitangwa neyano nyabuhano likagya aharutale omulirwe nsinga aliba asigairweyo ebiro rukumi mo bikumbibiri na kienda baberwa abaliguma balibesigwa bakamarayo ebiro rukumi mo bikumbisha tu makomingacha tunaitano iwe ogenderere kimo kugoba amaireruka hanyuma olifa kyonka uliimbuka utungwe emperwa yawe amaireruka ago